Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodeo de flores y billetes. Flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira, Van Bang, si con nosotros te entromete Pa, pa, pa. Eh no quieres que lo apriete Me da igual si tu amor me compromete. Contigo he puesto hasta el número 7. Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón, somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, te Rosalía, tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. el lo que otra no tenía, muy diferente a lo que de ti me decían. que con tu química, que suelte la mía. que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Y es que, ¿quién lo diría? Se me para el corazón solo con mirarte. Busca ti te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, por ti, tú Así por ti, tú por mí ti, por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que tal la esquina son sonarías? sonaría. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina hasta son sonaría. ¿Quién lo diría? Que tal la quina, son sonaría?